Ќе отвориме во Битие прва глава. И ќе почнеме со редовно читање на Библијата. <laughs> Се ше го од почеток, значи Битие прва глава, не баш од првиот стих, ќе почнеме од 25 стих. И Бог направи земни зверови според нивниот вид и добиток според неговиот вид, и сите лазачи на земјата според нивниот вид, И Бог виде дека е добро. И Бог рече да направиме човек според нашиот лик, според нашата сличност и нека владеат над морските риби, над небесните птици, над добитокот, над сета земја, над сите лазачи што ползат по земјата. Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови им рече Бог, плодете си, множете си, наполнете ја земјата и подчинете ја владите, владите над рибите во морето и над птиците во воздухот и над сите живи существа што лазат по земјата. И Бог рече, еве ви ги давам сите треви што се осеменуваат по целата земја и секое плодоносно дрво што ги носи своето семе, што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна. А на сите зверови земји, и на сите птици во воздухот, и на сите лазачи што ползат по земјата, во кој е здивот на животот, нека им е за храна сето зелено билие и бидна така, и Бог виде се што направи, и ете беше многу добро, и бидна вечер, па утро, шести ден. Што се Господ создал во шестиот ден? И како круна на своето создавање, нас, луѓето. И се беше многу добро. Гледаме, после секој ден на создавање, Господ виде и се беше добро на крајот во шестиот ден, дури го користи изразот многу долго. Се овде можеме да спомнеме многу работи, меѓутоа, дали забележуваме на крајот таму 30 од стих, спомнува, Господ кажува што на човекот треба да му биде за јадење и што и на, на зверовите. Значи, сите биле вегетаријанци, буквално, на, на, на таа ново создадена земја. И зверовите, и, и лазачите, и, вклучувајќи го и човекот, односно веганот. И сето тоа беше многу добро. Темата не ми е здравствена, меѓутоа е интересно да се спомне и ова. Меѓутоа тоа многу добро а, <laughs> луѓето денеска дури денеска се освестуваат и сваќаат дека тоа е навистина многу добро за човекот, за оваа наша машина која што функционира токму на тоа гориво што Господ го создал, не на нешто друго. Тоа е многу добро. Секам на зборовите на мојот татко, тоа беше кога се вратив од Шведска и иако тој и предходно знаеше, меѓутоа тоаш па ептен онака бев строг во исхраната. А, и се секам неговите зборови, па не јадеш месо, воопшто не јадеш месо, па ти ќе умреш. <laughs> Еве, фалмо на Бога, се уште сум жив, значи, тоа беше многу добро. Господ така го создаде човекот. Меѓутоа не е тоа битното. Да, да видиме дали се беше многу добро. Ајде сега во втората глава, кај што имаме едно проширување на, значи, на создавањето Божие и читаме 8 и 9 стих. И Господ Бог насади градина на исток, значи откако веќе го создаде човекот, насади градина на исток во еден и таму го смести човекот кој го обликува. Тогаш Господ Бог направи та од земјата изникна секое дрво убаво за погледот и добро за храна, и дрвото на животот, среде градината, и дрвото за познавање на доброто и злото. Дали се беше многу добро? Што има толку многу добро во дрвото на спознавање на доброто и злото? Значи, пазите, Господ се што создаде беше многу добро. Дури и самото дрво на спознавање на доброто и злото. Што беше толку добро во ова дрво? Пазите, ако, ако не постоело тоа едно дрво, единствено кое што било забрането да се вкуси, тогаш ние не би биле создадени во Божи лик како прво. Значи, Господ, точно така, слободна волја. Ако не беше ово дрво, немаше да има слободна волја човек. Да избере што сака. И второ, знаете, ова беше тест, а, да читаме подолу 15 стих. Господ Бог го зеде човекот и го постави во Едемската градина, за да обработува и да ја чува. 16 стих. Господ Бог му заповеда на човекот велики јади слободно од секој дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Се имаме дрво на животот, кое што давало живот. Пасте, човекот зависел од плодовите на ова дрво. Мораме да го разбереме тоа, значи зависел од плодовите на тоа дрво за да го продолжи својот а, и онака неограничен живот, кажам тогаш. Но од друга страна го имаме дрвото на познавање на добро и злото на кое што Господ заповедал да не се вкусува затоа што која ќе се вкуси, сушност се умира. Ова било тест за првиот брачен пар Адам и Што има лошо во, тест, во тестот? Е, сите ние сме били ученици и знаеме дека зошто биле тестирањата? Па за да се покаже нашето знаење, за да добиеме на крајот и оценка, значи да се, да се види до кај е нашиот напредок. Јас до некаде може разбирам, меѓутоа и не разбирам. Јас сум тој кој што поддржувам екстерно тестирање, па може би некој ќе ми биде противник сега, иако мојата сопруга работи во образование и точно време на нив, меѓутоа јас поддржувам екстремно тестирање, затоа што а, може би не во таа форма како што е сега, може би има некои работи кои што треба да се дотераат и не, да не биде тоа толку на удар на наставниците, меѓутоа сепак поддржувам секој вид на тестирање, затоа што тука се гледа кој колку напрнал, кој колку го бива. Знаете, ова наше општество, сега мала една дигресија, правам, не го бива и нема да го биде се додека некој седнува на позиција зато што има вујко, стрина, не знам, чичо, или, да кажам, прасенце, или било што. Не може да го биде. Значи, оној кој што е за дадена позиција и кој што го бива, тој треба да биде на таа позиција. Значи, тестото таа страна е позитивен и добар. И Господ ставил тест, дори значи, во, во една совршена средина, како што била земјата, како што, само што била создадена. Значи, тестот само, сами од по себе е добар. Дали забележавме во втората глава, која читавме 8 и 9 стих, каде било сместено дрвото на спознавање на доброто и злото? Во средината на градината. А каде било дрвото на животот? Во средината на градината. Интересно. Тие биле во непосредна близина. Ако Може би тоа не го гледаме од деветиот стик, значи ја ќе го Тогаш Господ Бог направи, та од земјата изникна секое дрво, убаво за погледот и добро за храна, и дрвото на животот заприка среде градината, и дрвото за познавање на доброто и злото. Може да читаме трета глава, за појасно да не биде, и жената и рече на змијата, вториот стик, значи кога е искушението, смееме да јадеме Значи, жената ја објаснува на змијата, смееме да јадеме плод од дрвото во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече да не јадеме. Интересно. Тие биле во непосредна близина. И сега замислете, Адам и Ева, предпоставувам, меѓутоа е логично да, да тоа го сватиме, секојаш доагајќи кај дрвото на животот, вкусувајќи од тој плод, поминувале покрит дрвото на спознавање на доброто и злото че ние буквално секогаш можеле да одлучат, да имат во обзир дека имаат, има слободна волја и можат, ако сакат, да одлучат и поинаку. Меѓутоа Господ им кажал кои ќе бидат последиците. Видите каков демократ е Господ, мислам. Нема демократ таков на земјата. Меѓу луѓето. Ти дава слободна воле и ти кажува, ако вкусиш од тоа, смрт. Од ова, значи живот. И тоа живот неограничен. Секој, значи, секој ден имале прилика да одлучат дали ќе му останат лојални, верни на Господа. И сега, како што кажав, јадејќи од дрвото на животот, тие го одржувале животот неограничено. Затоа и се вика дрво на животот, зашто дава живот. Но, после падот во греф, што се случува? Битие 3 глава, 22 стих до 24, значи последните неколку стиха, од трета глава Битие. И Господ Бог рече, еве човекот стана како еден од нас, знајќи го доброто и злото, да не ја испружи сега раката и да не набере од дрвото на животот, па да јаде и да живее вечно. Господ не сака грешникот да живее вечно. Зошто? Па како, како прво, тоа би било мака и за него самиот, Замисли си, мнозина од луѓето не можат да сватат каков ќе биде тој вечен живот, за кој што им проповедаме, ако тој живот е ваков, каков што е. При навистина, мизерен ќе биде. Па вечно да живе, тоа, е вечно мачење на некој начин. Господ ова не сакал да го дозволи, а камоли она, за кој што мнозина веруваат дека во пехолот а, вечно ќе бидат мачени душите на, на непокаяните на грешници. Затоа Господ Бог го испрати надвор од Едемската градина. Беше избркан Адам, Адам и Ева беа избркани од Едемската градина за да не наберат од дрвото на животот, туку вика да обработуваат земјата од која што е иземен. И го истера човекот и насили источно од Едемската градина, херовими со пламенен меч, кој се вртеше околу, значи постави за да го штити патот кон дрвото на животот. Повеќе Адам и Ева немале допир до дрвото на животот. И знаеме дека после некој известно време, од списте Нелен Вајд, дека целата оваа градина била однесена на небо. И што правиме сега? Човекот станал смртен, нема допир до дрвото на животот, нема вечен живот, се дури тамо на крајот, кога Господ повторно ќе обнови земјата, И од сега одиме во последната глава од Библијата, во 22 глава од Кровение, и читаме први и втори стих и 14, мислам дека беше, и ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекува од престолот на Бог и на јагнето, среде неизината улица и од двете страни на реката дрвото на животот, кое раѓа 12 плодови, кој секој месец го дава својот плод, а листите на дрвото се за исцелување на народите. Затоа и, ако се кејавате од неодамна читавме во Исаја 6 глава, ќе одиме од месец на месец, односно од први до први, кај дрвото на животот, затоа што секој месец ќе раѓа нови плодови, за да се храниме од тоа дрво на животот и го одржуваме вечниот живот. Но ова е на крајот, на обновената земја, еве 14 стих би го прочитале, Блажени се оние кои што ги перат своите облеки. Блажени се оние кои што ги држат Божите заповеди. Овој превод е лош овде. За да имаат право на дрвото на животот и за да можат да влезат во градот на ниспортите. На почетокот Адам и Ева имале допир до дрвото на животот, сега немаме никој од нас, на крајот спасените повторно ќе јадат од дрвото на животот. Но, што вели Јован 17.3. Дали можеме да имаме вечен живот без да береме од плодовите? Јас се извинувам, јас не би сакал да давам збор, да бидам прекинуван да се снима, тоа може после. Значи, Јован 17.3. Ова е вечен живот да те познаат тебе, единствениот вистински Бог и Исуса Христа кого си го испратил. Што кажува Јован? Што кажува Бог преку Јован? Дека можеме да имаме вечен живот, можеме или не можеме? Да? Да? Можеме да имаме. Точно. Прво Јованово. <clears throat> Прво Јованово послание, пета глава, 12 стих. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. И ставно збор за вечниот живот, веднаш се гледа од предходниот стих, 11, кој што гласи И ова е сведоштвото, Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. И потоа вели, кој го има синот, има живот, има вечен живот, кој го нема, нема вечен живот. Сестра Елен Вајд запишала во еден свој цитат, Христос беше дрво на животот за секој кој би скинал и би јадел. Но одиме по-конкретно. Христос е дрвото на животот. Јован 6 глава, ова позната глава која што често пати ја цитираме, цитираме стихови од неа за време на света вечера, 6 глава, 51 стих. Јас сум живиот леп, што слезе од небото. Од неодамна која зборувавме за темата за маната, го спомнахме овој стих. Јас сум живиот леп што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леп, ке живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. Јас сум живеот леп. Ако јадете од овој леп, ќе живеете довека. А тој леп, тој жив леп, тоа е моето тело, кој што ќе го предадам за животот на светот. И често пати, јас барем така имам навика, за време на света вечера, кога се дели светата вечера, во молитвата обавезно спомнувам Господи благослови и сите оние кои што ќе го вкусат овој леп или ова вино, да биде за нивно спасение и нивен вечен живот дрвото на животот. Христос, неговото тело, неговата крв. Дори 54 56 стих, 54 до 56, кој го јаде моето тело, ја пие мојата крв, има вечен живот. И јас ќе го воскреснам во последниот ден, зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинско питие. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него. Да се јаде телото, односно предходно цитатот, преку откупувањето, остварено со Христовата крв, ние можеме и понатаму да јадеме од животот давните плодови на дрвото на живот. Преку неговата жртва. Затоа со право можеме да кажеме дека оној Голготски крст е сушност дрвото на животот, односно жртвата што била дадена на него. Прифакајќи неговата жртва, токму тоа значи да се јаде неговото тело, да се пие неговата крв, да се приме Христос како спасител, како наш спасител. Но одеме понатаму, уште по-конкретно, шестата глава, исто Јован, 63 стих. Духот е оној кој што живува, телото не помага ништо. Зборовите што ви ги реков се дух и живот. Овој стих, кој се спомнува телото, не се мисли на Христовото тело сега. Се мисли на телесот. Духот е оној кој што живува, телото не помага ништо. Зборовите што ви ги кажа, што ви ги реков се дух и живот. Кои зборови? Зборовите што излегли од Христовата уста. Зборовите кои што ние ги имаме денеска и се излезени од Божијата уста. Тоа е Словото Божие. Ова, драги браки и сестри, дрвото на животот. Библијата. Божиото Слово, во еден свој друг цитат Елен Вајд вели, Божиото Слово за нас е дрво на живот. Прашање е колку береме ние од, колку јадеме од дрвото на животот. Дали може би, ако вака го сватиме, ќе имаме многу повеќе време да посветиме на проучување на Библијата, за кое што, верувам, секојаш не е кратко времето и го немаме. За се друго имаме, ама за Библијата немаме. Меѓутоа, ова е дрво на животот, ова дава вечен живот. Ништо друго, било која друга литература, сето оно што знаем и по интернет или било кај да го прочитаме, сето тоа е, не е вистинско јадење, не е вистинско питие, како што вели Исус. Тоа се само празни калории, да кажеме така. Како, како ќе спиете едно пепси или кока-кола или не знам, било кој газиран сок, ќе изедете некоја сладка, тоа се празни калории. Немате никаква корист од тоа. Вистинско питие, вистинско јадење, тоа е Божјата реч. Тоа е дрвото на животот. Еве еден друг цитат. Писмото пишано е, е Евангелието што треба да го проповедаме. Никаков пламенен меч не го попречува патот до ова дрво на живот, како до она друго. Никој не ве спречува, па фала му на Господа што денеска живееме во ваква слобода, си да имаме достапност до Библијата. Како им било на оние јунаци на верата кои што овозможеле да денеска ние Библијата имаме вака кој што ја имаме. Како им било ним, Што се правеле, сетте се на валдежаните. Учеле на памет цели глави, цели книги и ја репродуцирале Библијата, затоа што веројатно сватиле, вкусиле од тоа дрво на животот и знаеле дека тоа е, е за живот, за вечен живот. И за нив, и за сите други кои што ќе слушнат. Значи, ништо, никаков пламенен меч не го попречува патот до ова дрво на животот. Може само ние самите да си го попречиме патот со сите оние одвлекување на внимание кој што гјаволот току умешно ни ги прави. Сите имаме време за телевизор и за било што друго, ама немаме време за Библија. Сите што сакаат можат да вкусат. Не постои сила која може да, да изабрни на душата да не вкуси од плодовите на ова дрво на живот. Не постои сила. Не сме ние во Иран или не знам кај таму, па се криеме и да читаме Библијата. Да постои некоја опасност дека ете, може би и животот да го изгубиме. Фала на Господа што имаме оваа прилика, ова и оваа можност. Значи не е доволно само во сабота да се нахраниме од дрвото на животот. Треба секој ден дома. Сите може да јадат и да живеат вечно. Така завршува цитатот. <clears throat> И еден друг интересен цитат се однесува на Христа, знаете, често пати доаѓал и неговите браќа. Јосифовите синови, се мисли на Јосифовите синови. Знаете дека бил неразбран од, и од својот татко, и од својата мајка, и од своите браќа. Секоја прилика ја користел, проповедал, често пати знаел да дојде во дуел со рабините и да им се спротистави и тоа многу ги чудело неговите браќа после. Кога откопнеш на вековите, Сидатот вели вака, неговите браќи, како што се нарекуваат Јосифовите синови, биле на страна на рабените. Тие постојано нагласувале дека преданијата мора да се почитуваат, како да се тоа Божи барање. Тие, човечките прописи ги сметале за многу повисоки од Божјата реч и во голема мера им пречело Исусовото јасно проникнување во разликувањето на лажното и вистинското. Ова одговора на денешното време, денеска луѓето сметаат дека треба да се држат традициите, обичаите, нашите татковци, дедовци и така натаму. И многу повеќе тоа го издигаат од она кога ќе им посведочите дека немате ни Божик, немате ни Велик ден во Библијата или било кој било кој друг муабет ако се најдете. Исто како што Исус им сметал на своите домашни. Јасно вели проникнувајќи во разликувањето на лажното и вистинското. Неговата строга послушност кон Божиот закон ја осудувале како тврдоглавост го сметале дека е глав, затоа што се држи толку многу до Божиот закон. Тотално не бил сватен. Биле изненадени со знаењето и со мудроста што ги покажувал во давањето на одговорите на рабените. Откаде сега овој кога не учил, па и фарисеите му го викале тоа самите рабени. Кога не учил во рабинските школи, неговите браки биле изненадени. Откаде му е тоа знаење? Знаеле дека не примил никакво образование од мудрите луѓе мудете луѓе под наводници, но сепак уочиле дека тој ним им бил учител. Не само што знаел, туку тој ги ги поучувал, тој нив. Признале дека неговото образование е повозвишено од нивното. Сакате високо образование, сакате највисоко образование. Ниједен факултет во Македонија тоа не може да ви го пружи. Признале дека неговото образование е повозвишено, значи не високо, току возвишено од нивното. Но не сватиле, еве, зошто, значи, тоа било, не сватиле дека тој има пристап до дрвото на животот, кон изворот на знаењето што тие не го познавале. До ова има пристап. И тие имале пристап, меѓутоа, за жал, било сето тоа затрупано со еден куп преданија и човечки заповеди, како што самиот Исус ги каже. Ги оставате и ја кршите Божите заповед, заради вашите човечки предања. И денеска ништо не е изменено. Значи, Божјата реч е таа која што ни го дава она знаење, она мудрост. И не само знаење и мудрост, туку и вечен живот. Тоа е дрвото на животот. Таа е наша заштита. Библијата наша заштита има цела една глава во големата борба, прекрсна глава. Заштита од секој лажно учење. Ни помага да знаеме што е добро, што е зло, да го најдеме вистинскиот пат, Таа ни зборува за Исуса, ни го открива Исуса. А тоа е патот, вистината и животот. Со читањето на Словото го градиме карактерот. Светиот Дух делува. Секојдневно читајќи и хранејќи се од ова дрво на животот, Светиот Дух делува и го преобразува нашиот карактер. Таа ни го светлува патот. Таа е, треба да биде се за нас, драги врки сестри. Значи, ако Христос е дрвото на животот, а тоа е Словото, неговото тело, неговата крв, дрвото на животот. Библијата, неговото слово е дрво на животот кој што дава живот и тоа вечен живот. Не треба да го забораваме и не треба да ја оставаме по страна да фаќа прашина. Дека Господ ни помогне да Библијата биде наш секојдневен другар. И така ќе имаме вечен живот уште денес. А еден ден на новата земја и физички ќе имаме пристап до дрвото на животот и до вечен живот. Нека му и слава на Господа. Амин.